บุ๊กทูสิบเอ็ดยอลฮานายอลฮานาเดือนทัลทัลมกราคมอีรวลอีรวลกุมภาพันธ์ 2월 2월 미나콤 3월 3월 메사연 4월 4월 พฤษภาคม 5월 5월 มิถุนายน 6월 6월 มีอยู่6เดือน 이것은 6개월이에요. 이것은 6개월이에요. 마카라콤, 굼파판, 미나콤 1월, 2월, 3월 1월, 2월3월เมษายนพฤษภาคมและมิถุนายน4월5월6월4월5월6월กรกฎาคม7월7월 สิงหาคม8월8월กันยายน9월9월ตุลาคม10월10월พฤศจิกายน11월 11월ธันวาคม12월12월และยังมีอีกหกเดือนด้วย이것도6개월이에요이것도6개월이에요กรกฎาคมสิงหาคมกันยายน 7월8월9월7월8월9월ตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคม10월11월12월10월11월12월